Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari kachabal. Tikulohu ni malek rutil ibech qachalal. Nikara ibech yalanta tikases rupanun rikaslem. Wakamin kaso japon chiwe. Jun rutijonem rikakchikel cholchi. Parwiri qachabel. Riqabanopal. rikakaslem Rojo kakchikela. Hakare chapel Rimaya kakchikel panopal jun rusamaj rikak cholchi patalutzij. Hola licenciada, ¿cuánto tiempo de no verte? Guacamín can hola chignabirbe. Hay que modernizarse, los tiempos han cambiado y yo ya soy un profesional y nuestro idioma debe ser el castellano. Rinji chon pakashlan, chukak ojun jebel nutijonik, man romata riman inkusakta rikak chikel chapel, romaja riki chapel, nute nutata, riguatit numama. Haratz, kan kitzigrinabij. Jarejun rutzij rikakchikel cholchi. Kakchikel rikasheel y kakchikela rikajotay. Joni mal grusili wich Hanila ni kakawo machiveru marishko pe abekikin chupamre jun katsi jonemre. jacareri ruchapul rimayaka chikel panopal junti jonem kapun parubi ronojel k'ari kiyaon kan chiqeri qati hakabo qak'awomaj chire rejun nimalij talutzij re numacho qa jantapeka nuyarej qalem ri qach'ap'äl nuyarej qalem ri qap'anopal ri xib'etamanchi ri kajchikel cholchi jak'ariri jun moloj ri'il ri nusamajej ri qach'ap'äl rumari tibanajuni malujutzil binkatzin junto ik parviricachapo y lerecabanoval Quischo Elpa 4219 9488 4219 9488 Jacareri Rajilabarro Yonibar Rica Chiquel Cholchi Conojel Catamán Chichupam Lirukan y Richino Nojel Tajajuna Nkanimakijuj Rinap Ey chapul Chuch Ronogel, ricateru huachulef. Lumari, ricachical Cholchire, junjunare, chubun cajun mologriil, bichin chetzijon, ricachalar, ricokina paruvi, ricachabul, ricabanobal. Lumari, lejun mulere, mkasuja pochiveri Tijonem, shkiarije. Rinabiel nabiel dichope rubi, Byron Socorek, rijaka, juntijonel, Di jalan-jalan diyalan yalan nuya roq'ij riqach'apuy riqab'an ob'al rijaka xutzijoj chiqe paruviri ch'ap'ul rinab'ej eh, ch'ap'ul choqarupeyaj ta richinta niwachintape chiqochoch niwachintape pataqtijop'ul jak'are rirutzij chuya chiqe tiqak'axajka tib'anaj unimaloj utzil Tikulohun rutzil iwach iwanohel, hanila kikotem chupam rejun ramajre ruma eh, osko chupam jun ramajre ching yohni makihun, yohnimak makihun. ruma eh, jun rupeyal ni kanatag, ni ni katsabal, ni katamam peroj pa kalashik. rumari eh, yin hanila yikikot ruma inkajchikel chukari no noch'ab'al wetaman chirixchoqa janila okikotem pan iku'x niwajon nitzijoj cewe chiwe parubi ri ri rinab'ej ch'ab'al achiki rumah janila k'atzinel achiki k'ochi niqaya rej qalem achiki ruma k'ochi niqaya roq'ij ruma k'o jalajoj tak naoh. Jalan utzilaj naoh kishimong kinuk'un kan katit kamama qamama' chupam ri ri maya ch'ab'al man kahota chiri mayana oh nikis nisach, turoh kochi nikaya ruk aslemal, kochi nikakol, kochi nkachapeh, kochi nkakusaj. Achel nim ichchive, chironohel nimalachtak etamabal, chupam brichapal, shimon bikan, chiri kobi jalajohtak utzilaj na oh, ri roh ustachi nikaya karuqih. Yen watamanki wechwinaki aj junk'anchik ya nikitz'etri qach'b'el yekikot chuqa nkajo nketamaj nkajo ye okchupam retamaxik rikaqchikel ch'ab'el achikiru marijen kirayij riqach'ab'el achkiru marije kiya'un kiwachchirij riqach'ab'el rumak'o utzilaj etamap'al chupam rumak'o utzilaj na'oj ximonkan chupam nimalaj taq na'oj kichin ojer qati't qamama' هكاروغري نقرايغا بوشاكاتشك تشابل نقاتسيتا بوشي نمرو قيخري قنشيري كاشلان إخاري نقرايغا بو أوتس روغ روغ ويناقي يوغتكيش نقتماغ خون كايو شي كاخي تشابل يوغتكيش كوري قوشوقاري تشيك نقمانا بو أوتس تقتماغ تشاكاتشك تشابل شاشاتشي نابيك نابيك تقاكوساخري قاتشابل روغ باتاخ قاتشوش كيكين ريويناقي اكوشي قناقاخ mani manillohk'ix man utsta k'o en eh, jun tsig ya onkanchoyen eh, rumari watit nub'ij rik'ix ya tuk'ayij ikan kebiri kan mal niqayakan rinimalaj p'eyomal qachajin richin niqak'ulapo jun och kaxlan jun naok ching jun kanchikia ya ni nib'ij chibe' manjuntaq ayawal biroj niqajun qitamaj ch'aqachikna'oj ri yalan utz niqanimirissaj ri qitamab'al yalan utz xaxe chi ri ruxe'el jata ri qab'anab'al roj ri qana'oj roj jari ri jata ri rub'eyal niqab'an pach'aqachik tinamit keri nikib'an pach'aqachik b'anob'al keri nikib'an ri winaqi nab'ej nab'ej ri ketamab'al tije nab'ej ri kib'anikil tije jari nikichajij k'ari paruwiri nikisamajiqa puch aqachikna'uq turuq chuqakiriti qab'ana yinxajari jun sijni jonin ya'puchiwach ya wakamihchupam rijun ramaj re richinkirin niqanimaq'ijuj rik'in kikotem rimayach'ab'al e, chuqa ninwajonin sijoj apuchiwe chi k'o jalajoj samaj nikib'an jalajoj tak moloj paru paruwi' rokolik choqan ki yaru choqa ri mayach'ab'al rik'in qitaman chi rikaq chikel cholchi jun chike ri ri moloj ri'il nutij roq'ij ri chin nukol chabal re ikan qanila utz ri samaj nub'an nunataj pichiqe chike samaj k'ochineqab'an nunataj pichiqe chi chiroj ojmaya winaqi chi qanila na oj nikia pichiqe xaxechi qantaq re stape nikitij kiq'ij stape nikib'an jalajoj samaj paaqaraatqowi winqakollitsamalli paaqaraatqowi winnawajunaq utsikivach ri awalkual chuqa winawajochi ri awalkual e, ak'ajol ami alma nawajochi jarin nokrinap'ej tz'abal to k'atzinel chi pa pa parelxik rak'ual nach'ab'ej ri tz'abal panawachoch chinke ri rak'ual nrek'axaj apu nretamaj apu nok nap'ej tz'abal ri kaqchikel ვირათ ნაკუთ გაშლანი კარი ნატაყელ პატიხოპელ ტერატამახ პატიხოპელ ტერატამახ პა პა გაქციკელ ცოლცი ნერატამახ შეშეცი ჰუნ რუკანცებელ ნოკგან მანაპ ეხტაცებელ რუკანცებელ ნკანახგან დიკაქციკელ ტორო მარი ვირათ ნავახო ჩირია დი აღვალკვალ ხეპელ ნიჭო პა ყაცებელ ტიტოკ ნაპ ეხრუცებელ to harir hun sig wajo ni ya puchi wech chupam rejun ramagre y ni matios sig chiver un mas ni ataj un mas ni peyoj chupam rejun mologre matios ni la matios chi hakare hunka irutsig shuyakan chikeri kachalal bayrum bakamiyo perichin hakasha hunka ohom chuka hunka itakrutsijor jareyo tolimpe tikayaruq ij riqachap'ul riqetamañoj tzijonpa qach'ab'el qetamanchi qak'uanpa qak'aslem nimalejtaq b'anopaj qetamanchi k'ochiyoj k'awuman q'iij chi q'iij ruma oj q'is tiqak'utuchi kibach yak'uala riqach'ab'el riqab'anopaj koj kikot jantape koj ch'opa qach'ab'ul tiqokisaj riqach'ab'el ronojel taq q'ij ronojel taq nuyari kaqchikel cholchik e kaqchikilari e kaqchikilari გედამახავე ჩი ხუნთოა ჩუირიაა რუკუჩუმირიაა Atzukeng el riak ochom, atzukeng el riak ochom, bichum tog Asian dream. Lo maro yo e lidat ya pishan chue. Shireta machavet, shireta machavet, shri junto a kovirashka. Akwan biria kochom, Familia ko kong bifong toba Achike, kamin, kamin Kanila yan ba ako Achike, achike, achike Matios rumores que marisco peba quien kin chupam rejón katzijo nemleri ni capum babe chupam rejón talutzigre. Hanila kayo hikotru mari kachapuil hantape hantapen kakusahro no helta Que Ketamacho kachi kirirish kirichi bachoch. Hantape kani yarej Bacami, kachapuil. Bakami, nkasuja pochive junzi honemri shuyachike malazaro rija haka. Copa molaj rikamoltak behiri chirikach chikel cholchi. Rija, shutzi chique. Paruiri samagno un apori kachikel cholchi. Tibana utzil, tibakashaka, richinkiri, rischoka y betaman jupa achikeka, risamajan kapumba pa kachikel cholchi. Tokachibe. Kichope pa 4219 9488 4219 9488 Jacareri Rajila Barroyo Nibal Rica Chiquel Cholchi tijacachacá, nitzijonem, chucumpe, chequeri malázaro. junimalojutzil. Chupan rijun lo ich la ni bajón ya ponutzig chive. Ri cachiquel cholchi, cojun la choch, coquela, paishimulef, ni chire, roca, ricocan kan chqe junqa riko rikopa ishimche rihun hajre yalan nim ruqih achke roma kerin qabij nim ruqih roma qachoch qonojil jampena chon pa paqachaber chkeni kajoye beqa chiri ki koten chqeroj yeqak'ul chiri achke kanib'an chipari loq'ole jayre chipari loq'ole jayre k'ij samaj nikiberi qachalar ki samajela ikochiri Nabej jariruxel ri qach'ab'el k'o qach'alal yesamej palwi ri chike ri ri ketaman yech'on ri chache man ketamanta yetz'ib'an man ketamanta nikisikir Ruech Ribuch. chila Koti tijonela' ri ek'utun chkiwech ri ruk'ojlen Kachaber. chqak'o tijonela' yekik'utz kiwech riwinaqi' rimanketamanta manta ri niqab'ij che Huru rukan kanchaber ri ri riketaman rije toro'maj ri' k'o tijonela' chila' chuqak'o je samajela' kiti jalajoj la taq vech k'o je b'uj ri qati't qamama' ri ta qatata' ach'el achkeka nik'atzibiri paqak'aslin nikijalan nim ruq'ij biroj yoqtikirta niqasamajij ri' achke roma nuchoh riqak'aslen ri ak'uala' yalan nik'atzinel nik'ut ri rixajanik ripixab'anik yalanta niqasamajij re jun rub'eyal qak'aslen manchoj taxeta richab'el romari nib'ix chi richab'el jari' rutemeb'al ronojil rina'oj ki'yonkan rijee' chuqachipan ri kachikel cholchi k'o ni ban jamperi buh o jamperi na'oj k'o pakaxlan je rik'ob'ej nikutux utzil o k'ob'ej nib'an jun samaj niqasex paqachab'el ria lang nim ruq'ij chqa chqa k'o k'utunik ri riqach'alal riesamej chiri yeb'ej juk'an tinamit achel qaya por utzijol je kib'ir tinamit k'ob'ej roj manqetamanxta kib'ir tinamit riojer xkan ri' ki rivinaqiman kiyashta ruqij rin cajón quijer iriman chochta pakashlan rubi toponimias ritoponimias jun rubeyar man usta yaqajel romari ni qabij achkeka ni qasuja poroj vinaqi yoqsamej chiri rini qasuja poroj chin ni biyenta riqachabel chi ni ri riqachabel chupan ri ri bakami ojpetenec chupan ri peraj k'aslen re' yalanru kayevar achkeru kayevar qilon xa ...ni niqasach ...ni Nikahorok, niqak'en apojunch ch'ab'el riman manjata riru Kalash Empe, bakamini bich Tech rite'ej tatahuna oj, tib'ana utzil te tataj tatah, qach'ab'el chkie aquala, ak'wala' iribuj nub'ij chiri jeb'el ramaj nak'ut chuech akwash ხარიტა ხანიტა ლეშტა და ხანინა და ლეშტა კა ოჩირუპანი ტეხ კაციხონია პაკაჭაპერ სიკინ კა ოლონია პაკაჭაპერ ტაიარი უცილეხტა ყნა ოხ ი დახშტა ლეშრი აკვალ შაჩორჩი კრუცაკატ ხარინი ყაბიხჩე ნაპეჰი რუჭაპერ ლეაკვალ viroqman kerita niqapanchireri aquash qajata qninchik karini qatijuj karini ni cayata, ri etamap'el ronojel mancantayalan, ni pechanin, achquero roma romari ruchap'el ri ri aqual cayapeche, romari juna ojre ti kanpaibi taj k'ariakual k'ak'ochi rupan rirute k'ajani ralaxikta jari taj kojtzijon rikin tiqayari na Chke kalje riqarayp'ax roj chilapa kaqchikel cholchi nita de nimanini mas nimestex riqachapel toqa chqe chireja reqa aslem roj viroj tiqamestaj ronojel ritata rinana riekamnejchik riepoqolajchik riesanaychik rikinb'anik paca, paca paqachik roj chiman usta riqab'ej qak'uan y bichta chinekta uz ni getamach chaber chaper, Y Yalan jeper, shashe, rikichiro hariri napech, achkero ma, hariri kakamonpe pakachoch. Hariri empe. Roma kari, rihun sigre, richin ni kayare jalen rokajarik, rikachaber kakchikel. Tokachive. Shahuri kasheel, shahuri kajotay titzijan kajunqij hakariahaf tikohekan kikin, jakarijax ori riquchuqa jakarijax tiyon rirusakil qab'ej matios chive xaxejen rujun ka'inutzij Hakare rirutzij chikeri malazaro. makami yojb'erichin jak'axajchun kichari kichqarij urutzijol jarex qojtolinpe kachalar. pecho precario. Chiri Hacharaju Marishkope Babejik in Chupam Rejunka Tijonemre, Jacareri Ruchapulari Mayaka Chiquel Banopar. Bakami, Hakashaja Pochiverish Ritzijonem Shkipun, Jujun Hachalar, Parubi, Rinapeh Chapul. Hakashajan Kanchuparinapil Peraj, Rima Bayron Sokorek, Karish Hakashakan Rima Lázaro Chali, Bakami, Cajón Hakashajapori Rutzij, Ritat Lu Pedro morejon, Rija Shock Amor Bay, Lichiri Cachiquel Cholchi, Richindi 2013-2016. Tibana Util, Miris Nibajo choppe pa Cachiquel Cholchi, Kichope pa 4219-9488. 4219-9488 Hakareri Rajila Barroyonibar Rika Chiquel Cholchi Tijakashaka Ashaka Rimalu Tibana Junimalu Utsil Namejun Rutziliwech y Bonojel Huachalar Jamperi y Ishkokikin Chupari Jun Molojrere Nikawomach Chive Chireri Cholchi Ruma Shinrupeyoh Richin Nekaya Jun Kavishi parviri Parviri Rijun Parviri Kachamal Parviri Kabanobal Nintikirsaj Rikin Riri, rubishkil Rubishkil Chitajini kamin Ruch ich rinab ich chamel. Pakashlan sich día de la lengua materna. Rikachpil di shechon kachinuech shkiayan ru rusolik sheshen bajonin ninkamluj rubishkil. Tokinkabij pakashlan sich día de la lengua materna. Jabel rusolik shban karikachalal Ni ish lengua materna rumakan jariri chabel retamaj nakwal chirel rute jariri nabej chabel retamaj nutsumaj. ja rumari tokbish lengua materna Paca ru aharik ru ixkil nkabij harina nabej chabel ja entonces ikojun kayebal ririri nintzatin ikolwachtej chipari qatzij maxaxetaroj ririri qawonak sino que kashlani. Tokni toqnikibij eh, Shahari rikana oj, orikina orikashlang na oj, nukusaj ritzij lengua, richin nukasaj y richabel. Por cachabel roj, jun lengua, un idioma. Hariri no agochini, ni kashchikwech rinabej. Likatsinelchin Roma bakamik ariri rini mamoloj amaki chironojeri rachulef ri UNESCO. Shujikiba, suya la jujuna richin nuyake qij nuyaki jalem ritiojex tachabel ri lenguas indígenas nkib'ij toqnqab'ij rijex kiyala juj richin kiya kiq'ij rumash kichop rij ash chikibet, chirich'ab'el k'ojunim rejalem. jalem rich'ab'el k'onim kejalem. khalem achike ruma ruma pari rich'ab'el k'onim taq Romari Toklijesh Kibij, bueno, Katzinel la Jujuna, Lichin Kibij Chin Koke Jalem, Riojer Tachabel. Y Junchkeri Risamaj, Linkibankari, Shkin Tajin, o sea, Tajin Inuk, Kej Samaj, Lichin, Yeban, Richin kalem Kej Jalem, Riojer Tachabel. Rulewal y ri ri ri ri achamaqitaq ch'ab'el o sea ri lenguas indígenas en chre jari mayataq ch'ab'el jari xinka jari garífona pakamika k'o la jujunare, re' pero chke nuq'ajuj chiqab'ech roj roj achech kib'ij qa ri qach'alal chi chi roj niqa niqakusaj niqak'asb'a ri jun la jujunare k'o chi yojnojin parwi' samaj richin kabeng richiri kachabel manta yikomka. Porque esta peri ri achamakire ori UNESCO. Nubih la juj juna chinuyaki ij. Pero jaroj, roj ri sijon roj ri atzinel chiroj, yoj kaspan richiri kachabel. Toyisha shen yaka junka usina oj, chike ri nimak takmolojreel. Ichukachkeka konojel chkin qak'uchin qab'en richinchi riqach'ab'al k'an ni ni man ni chtik'o ri lajuj juna la re' porque q'ij q'ij rich'ab'al taj yekom janela matios chiwekach'aranu ma xiwak'axaj kan junka e rutzij rija' yalan yalan rejk'alem ri numari rumari roj chu qa chica kochin hatuta posha bakuchita na yo pombi lichita hakusahri kachapul chashakiri man istaka man kintaka jalajoqtzi honem lixkiyakari kach'alal so korek, chqaxub yejkan lichino nojel nalixpe paqachoch riqach'apwil kochi nqakusaj chikachoy, nqakusaj kikiri akuala nqakusaj xap'akuchita na yojapowi virichin kiri manjun manjun k'ayewar chintantzach taqalaqach'ap'uil maniyoj k'ix kach'alal lejun nin sipanik kiyaon kanchiqe rumari jantapé k'a tiqakusaj tiqakusaj tiqakusaj mani nqewaj oj ajchikier oj kechqariri malach ub'ij kan richin pakajchikel chulchi jalajoj samaj nqab'än sama kapeng. parwila q'ab'anob'al yalan yalan yalan rej chocata. choqa iratiatapon e pakahchikel pompa utuhunka isamaj e nak utuhna ya tok tz'ibajabi richinyatok ruwinak rikahchikel cholchi rumari qach'alal jantapek ati qaya' ka chapul manini kaya ki licin qi' richin k'isqa tiqakusaj riqach'ab'il jantape jak'are rijun ka'i pe jak'amonpe e, chibere jun ijre Hanila matios chibero ma xiwak'axaj chupam rejun talutzijre junka y hatzig, riajafkashtikanahkampa y kaslem, yo choyanchik. Toknuyik hakush hunzig, kan nikasepan akaslem rinaoj. Babenita neritzijonem, luchabel rimaya kakchikel panopal, richindi kakchikel cholchi. Nikaraibej, chiskanehtaken junka y taknaoj pan Janila chiwe, rumashoq iwak'ashaq chupamre junramaj ri' qach'alal ixqoyob'ej junchiq b'ij rik'in chik qatzijonem